Sinasabi ko sa'yo, eh, abi, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Thomas Morato. <laughs> Gising ako alas dos na Nahihilo na ako tapos sabog pa Bagay sa'yo ako tapos sa buka din Pero sa ayon ako sa Akin ka lang ako sa kanya Tsaka sa kanya, tsaka sa'yo Ano ka ba naman, di ako madamo Di ka mawawala Baby, di magiging sa'yo sinungaling Dumating ako, iba na hinahanap Dati ay guwaping style mo, ngayon gusto na ng amat yeah. Wala akong paki sa'yo baby, ano ka ba? I was just feeling low lately, gano'n talaga Nalasing ka rin naman, wag ka, just sarata mo, kabisado kita yeah. Uluhan hanggang paa, ah. pero kalimutan mo na lahat Tumingin ka sa'kin mga mata, anong kulay nakita mo, di ba green? Pagkasama mo siya ay masungit Pagkarating sa'kin medyo malambing Pag sa'kin medyo malandi Nawawala yung hapdi Na nadarama paggabi Pag ang mga labi nagkadampian Na di na makaalis Sa pwesto at ang oras ay uminto Talagang ko ba hindi Sugat sa mga panindig ko Lakas ng topak, taas ng toma Bakas ang kalmot sa likod Dalawang boksa, panayang bukas sa isa't isang Baby, di magiging sa'yo Yung para sa street Nalayos yan para tayong queen At least di nagsisinungan din Dumating ako iba na hinahanap Dati ay guwaping style mo Ngayon gusto na ng amat yeah. Baby, wag akong iba na lang Sadyang mapaglaro akong nandalay At mapanin lang Iwasa mo ako ngayon Kung ayaw mong mapabilang Sa mga babaeng na biktima Dahil sa mga